Elian Erran, Bayonako ospitalean adiktologian bere den medikua da, bere janetan tabakorik gabeko hilabeteak prebentzio lana egiten du, baina erretzaileen jokaera aldatzeko asmoa du ere, entuten dugu dynamique euh, collective qui aurait une très forte résonance, il permet euh, d'impulser une dynamique d'arrêt, ou du moins de démarches de changement de consommation, de modifier son comportement avec le tabac. Erretzaileak lagunduak izan behar direla uste du Elian Ejanek, luzaroko lana da beriduriko eta ez du sinisten mirakuluzko sendabideetan. Ce en quoi je ne crois pas, c'est la stratégie miraculeuse d'une ou d'hypnose qui pourraient euh, changer complètement la motivation du patient et les faire basculer du jour au lendemain dans une abstinence totale et durable. Ce sont des traitements qui calment sans aucune toxicité, euh, l'envie de fumer, euh, la compulsion alimentaire. Euh, et donc on consomme, on peut fumer avec les pâtes pour réduire progressivement. Hilabete guztian erakusmainak atsemanen dituzue zuen osasun zentroetan, farmazia guztietan tabakoa usteko kit delakoak eskeniak izanen dira ere.